Avui, 1 de desembre, es commemora el Dia Mundial de Lluita contra la Sida. Aquest any, però, és molt significatiu, ja que es compleixen 30 anys del primer diagnòstic de VIH en el món. Per solidaritzar-se amb els més necessitats, s'inaugurarà demà divendres 2 de desembre la 19a edició de la mostra d'art solidari contra la sida al Centre Cultural Can Fabra. L'associació AF Gris, anomenada també Grup per la Reinserció i Inserció Social, organitza des de fa 19 anys una exposició d'obres itinerant, amb la finalitat de recaptar fons per finançar els programes dedicats en el camp de les drogues i la sida, que es desenvolupen des de l'entitat. Antoni Tàpies, Arranz Bravo, Javier Mariscal o Perico Pastor són alguns dels pintors que cada any s'uneixen en aquesta causa solidària L'edició de la mostra d'enguany comptarà amb la presència de figures importants pertanyents al món de la política, la sanitat i l'art. Mònica Glenzel, l'actriu catalana de teatre i televisió, coneguda sobretot pel seu paper en la mítica sèrie de TV3 Plats Bruts, serà la presentadora de l'acte inaugural, que estarà amenitzat per diverses actuacions musicals. El Centre Cultural Can Fabra acollirà des del 2 fins al 20 de desembre la 19a edició de la mostra d'art solidari contra la sida.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 Pilar Guasp va néixer a Barcelona el 21 de febrer de 1951 i des de 1957 resideix al barri del Congrés. En la seva dilatada trajectòria cal destacar, entre d'altres, delegada de bàsquet de la Salle Congrés, membre i o col·laboradora del Club Natació Sant Andreu grup de caminants del Congrés, taller de manualitats per a infants i joves de l'Escola Arrels, Casa de Família Llarg Claudina de Sant Andreu, Parròquia Sant Pius Xer, Monitora de Colònies, Comissió de Festes del Barri del Congrés, Associació Caliu, Esbar Joventut, Agrupació Congrés, Intermont, Associació Esclerosi Múltiple, Associació del Parkinson i d'algunes més. La senyora Wasp és casada des de 1972 i té dues filles i un fill. Doncs el motiu de, que pertany a l'associació del Parkinson no és un fet a mm, emotiu, sinó que eh, es deu a que aquesta persona doncs, ara mateix pateix aquesta malaltia i ahir doncs, a l'acte de, de lliurament d'aquest premi es va, poder, es va poder veure perfectament que té aquesta malaltia amb la qual cosa nosaltres la saludem des d'aquí ja que doncs, tal com vam estar ahir en l'acte doncs, eh, doncs això, doncs que es vagi recuperant. I ara parlem d'una altra informació, i és que el síndic de Greuges serà avui al districte de Sant Andreu. Avui l'equip del síndic de Greuges de Catalunya serà Sant Andreu. S'atendran a les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra una actuació de l'administració pública i també contra les empreses que presten serveis d'interès general, com ara la llum, aigua, gas... En cas de queixa, cal portar un petit escrit i la màxima documentació possible, en principi, l'horari d'atenció serà de 9 i mitja a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre. Les visites s'atendran al Centre Cívic Sant Andreu, que es troba al carrer Gran de Sant Andreu 111. El telèfon és 93 311 99 53 i el correu electrònic és ccsantandreu.bcn.cat. Molt bé, i ara hem de parlar també de l'alcalde Trias, que ha canviat de destí 22 dels 26 als comandaments de la Guàrdia Urbana. Fent baixar la Guàrdia Urbana al metro, Trias va obrir la seva estratègia de seguretat. L'alcalde barceloní ha anat encara més lluny. Trias, dels 26 als comandaments de la Urbana, n'ha canviat de lloc 22. Ja s'ha anunciat el canvi de 18, els quatre restants al juliol és a dir, el 24% de la cúpula policial barcelonina ha estat recol·locada. En realitat, la nova organització de la cúpula de la Guàrdia Urbana ha de fer front al que, sense embuts, el responsable de seguretat de l'Ajuntament, Joaquim Forn, defineix com a noves prioritats. El cos ha d'aspirar a actuar com a, com a policia integral perdó, amb la lluita contra el petit delicte com a prioritat, diu el tinent d'alcalde, que avança que hi haurà més presència de guàrdies urbans al carrer en aquesta estratègia de, de persecució de l'activitat de traficants de droga, lladres o trilers, s'emmarca el desig de l'equip municipal de crear una unitat de policia judicial dins de la urbana, és a dir, que a més a més de la detenció, els urbans puguin investigar sota les ordres dels jutges aquests petits delictes. Forn va explicar que ja s'està debatent aquest tema com a la Conselleria d'Interior. Doncs hem de dir que pel que fa a l'àmbit operatiu s'ha introduït un canvi fonamental. Fins ara la Guàrdia Urbana dividia la ciutat en dues àrees, la zona 1 amb Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i Sant Martí i la zona 2, la que ens correspondria a nosaltres, que engloba les unitats de Sants Montjuïc, les Corts, eh, la Seu Lluc, Gervila, Sarrià Sant Gervasi, Horta Guinardó, Nou Barris i tal com us dèiem, Sant Andreu. Doncs ara tot Barcelona és una única àrea policial sota un únic comandament operatiu que serà l'intendent major Juan José Vilanova, que fins ara era cap de la divisió de coordinació. Des de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament s'insisteix a dir que la sanció dels comportaments contraris a l'ordenança cívica, que fins ara era la prioritat de la policia municipal, seguirà sent portades a terme. No té sentit que l'Ajuntament no faci complir les seves pròpies ordenances, va comentar el responsable de seguretat de l'Ajuntament, Joaquim Forn, per qui és clau la millora de la coordinació amb el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, fons municipals també van confirmar que la Guàrdia Urbana potenciarà les tasques d'anàlisi per processar informacions que permetin un coneixement més exhaustiu i intel·ligent de la realitat de la ciutat per fer prospecció de riscos i d'amenaces de la convivència i la seguretat. I ara eh, traiem un tema que ja us comentàvem la setmana passada, però és que continuen les millores de les voreres al carrer de Virgili. Aquestes obres de millora, que duraran 8 mesos, pretenen afavorir la circulació dels vianants. L'Ajuntament ha iniciat les obres de millora del carrer de Virgili, entre els carrers de Parellada i Rambla de l'11 de setembre, a Sant Andreu. El principal objectiu d'aquesta actuació és l'ampliació de voreres per facilitar el trànsit de vianants. Així, es passarà de la secció actual d'un carril de circulació i un d'aparcament a una secció final que comptarà amb un únic carril de circulació de 3,5 metres d'amplada. La reurbanització de la zona tindrà una durada de 8 mesos i inclou l'ampliació de les voreres i de la calçada, la renovació del paviment de voreres i calçada, nova xarxa d'enllumenat, nous emburnals, plantació d'arbrat, instal·lació de xarxa de rec per eh, degoteig i redistribució del mobiliari urbà. Els treballs es realitzaran en dues fases, una primera en el tram del carrer de Virgili, entre els carrers de Santa Coloma i Rambla de l'11 de setembre, en què els vehicles es desviaran pel carrer de Santa Coloma fins al març del 2012, i una segona fase entre el carrer de Parellada i la Cruïlla del carrer de Virgili amb el carrer de Santa Coloma, que afectarà les dues Cruïlles. I atenció perquè, tal com ens deia la Cristina Paniello fa un moment, avui eh, arrel, avui és el dia mm, contra la sida i demà doncs, hi ha previst un acte en, que serà el 19è Art Solidari contra la sida que es realitzarà al Centre Cultural Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix a partir de demà divendres el 19è Art Solidari contra la Sida. L'acte inaugural es durà a terme demà divendres a les 8 i mitja de la nit i eh, hi assistiran Josep Oliva i Santiberi, Diputació de Barcelona, Raimon Blasi i Navarro, regidor del districte, del districte de Sant Andreu, Joan Colom Ferran, Direcció General de Salut Pública, Bernardo Corral Castaño, president AEC Gris, Àngel Gordón, Club Leo, Leo, Lleons Barcelona Laietano Ost i Perico Pastor Pintor. Eh, com ha dit la Cristina, la, la presentació de l'acte correrà, correrà a càrrec de l'actriu Mònica Glenzel amb l'actuació especial de Mònica Lueza, soprà, Ignasi Campa, Campà, baix, i Teo Jaskolowski, piano. L'exposició eh, comptarà amb una completa mostra d'obres de més d'un centenar d'artistes. Recordem l'horari de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit i els dissabtes de 5 de la tarda a 9 de la nit. I un últim informació que volem eh, apropar-vos a dia d'avui és que l'Institut Príncep de Viana de la Sagrera ha estat premiat amb el Premi Recerca Jove. El guardó s'atorga en la present convocatòria pel seu esforç per fomentar la participació als tutors i alumnes. Els dos premis Cirit 2011 de Recerca Jove al Príncep de Viana són un robot per a un museu de Sergi Joan el tutor eh, és el professor Jordi Ors. L'alumne va dissenyar i construir un robot multifuncional, seguidor de llum, control remot eh, que evita obstacles i rastrejador, basat en el Picaxe 40X2. Fins i tot es pot connectar sense fil a un portàtil amb servidor web per interactuar i coordinar explicacions en vídeo. El segon premi és el de la central de solar controlada per un Picaxe eh, 18X de Carlos Camacho, Anthony Churasi, Renato González, Sergi Joan i Guillem Ruiz, els tutors dels quals són el professor eh, Jordi Ors, de Tecnologia Industrial i J.A. Francesc, d'Electrònica. De doncs aquests alumnes de segon de batxillerat del Príncep de Viana van dissenyar i construir una central solar dins d'un projecte més ambiciós de domòtica sostenible coordinat amb alumnes de tercer i quart d'ESO. L'objectiu del Premi de Recerca Jove, segons que resa en la convocatòria, consisteix a atorgar premis amb l'objectiu de premiar l'esforç de l'alumne d'ensenyament secundari obligatori i postobligatori que, sota la tutela del professorat duguin a terme un treball de recerca realitzat en llengua catalana que els permeti aplicar els coneixements propis del, del seu curs, el desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l'esforç dels centres d'ensenyament secundari en el foment de la participació dels tutors i tutores i alumnes en aquesta convocatòria. L'Institut de Príncep de Viana de la Sagrera doncs, és un centre que aposta per l'educació i la recerca com a factor clau en l'aprenentatge i la promoció social educativa del seu alumnat. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem a, a recollir totes aquestes informacions en el nostre programa d'avui. I ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè, eh, tal i com us hem dit mm, fa un moment, avui és el dia contra la sida i d'aquest tema ens en parlarà d'aquí uns moments la Cristina Paniello. Ara fem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Que res no et preocupi suau avui t'ajudarà. No miris enrere, tot fet amb el cor és més de bon portar. Si a les nits et fa un nus dins del cos, pensa que la teva lluita és de tots dos és teu el meu somni, porta'l lluny d'aquest racó. Where we go now with you. llegir que no hi ets. Però això poc importa. El que a preocupa és que tu estiguis bé. Trencaré el silenci amb una oració esperant un signe de benedicció. T'estimaré més força ser Déu paria atenció.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 I tal com us dèiem abans, doncs avui se celebra el Dia contra la Sida i per parlar d'aquest tema doncs tenim a la Cristina Paniello. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs què, és el, què tenim preparat per al dia d'avui? Doncs avui, 1 de desembre, tal com hem dit abans, es commemoren 30 anys del primer diagnòstic en el món de VIH, o dit d'una altra manera, virus de la immunodeficiència adquirida, Avui és el Dia Mundial de Lluita contra la Sida, el dia escollit per recordar i donar a conèixer al món aquesta epidèmia global, causada per la infecció del VIH. Amb motiu d'aquesta data, l'associació AEC Gris, que treballa per a la reinserció de persones amb problemes de drogodependències i que pateixen malalties associades, presentarà demà divendres 2 de desembre la 19a edició del Solidari al Centre Cultural Can Fabra. Més de 100 artistes de renom col·laboren cada any de forma altruista amb l'entitat AEC Gris donant desinteressadament els seus quadres al gran públic amb la finalitat de recaptar fons amb la seva venda i així poder finançar els programes destinats a drogodependents i malalts de sida, que du a terme l'associació. Antoni Tàpies, Josep Maria Subirachs, Arranz Bravo, Javier Mariscal o Perico Pastor són alguns, són alguns dels, molts dels pintors que cada any s'uneixen en aquesta causa solidària L'edició de la mostra d'enguany comptarà amb la presència de la Diputació de Barcelona, el regidor del districte Sant Andreu, l'il·lustre Raimon Blasi, el director general de l'àrea de drogodependències i sida, el senyor Joan Colom Ferran, i per últim el president de l'associació AEC Gris, el senyor Bernardo Corral per parlar sobre la iniciativa de l'Art Solidari, concretament sobre l'edició d'enguany i la tasca que desenvolupa AEC Gris, parlarem amb Montse Ruiz, coordinadora de l'exposició d'enguany. Hola, molt bon dia. Molt bon dia, hola. Hola. Com va sorgir la, la idea de fer una mostra d'art per combatre la sida? Um, això va sortir fa 19 anys, eh, de manera pràcticament espontània, perquè Aigris era, era una associació de persones que s'havien reinsertat, que havien passat pel problema de les drogues, i estaven buscant eh, fer algun acte eh, per poder recaptar fons pels programes que s'estaven començant a fer i, i també per commemorar el Dia de la Sida, també donat perquè la majoria dels socis que, que estaven en guany, eh, llavors a l'associació eh, patien aquesta malaltia, i, i un pintor o varis pintors eh, van proposar de, de, bueno, de donar les seves obres, a veure si es podien vendre i d'aquesta manera podríem recaptar fons i va començar així i, i cada any pues, es van anar afegint persones que, eh, més interessades, pintors, pintores, artistes plàstics de tota mena, i bueno, ja portem 19 anys amb això. Mm -hmm. Els fons recaptats a l'edició d'enguany es destinaran a activitats o a programes dedicats a, a les drogues i, i, a, i a la sida. Ens podria sí. explicar eh, en què consisteixen aquestes activitats? Sí, nosaltres, eh, l'associació de Gris treballa mm, bàsicament en tres àmbits eh, en drogodependències i, i sida, com hem dit, però amb, pers amb persones en actiu, amb persones que s'estan eh, rehabilitant i persones que s'estan reinsertant. Eh, pels, pro pels programes en, de persones en actiu eh, tenim un, un equip que fa els programes de reducció de danys, que aquí és on treballem més el tema de la hepatitis C i de la sida, amb persones que estan consumint eh, heroïna bàsicament, com que, encara que també altres drogues, i bueno, és una assistència més sanitària, intercanvi de xeringues, de material de benopunció higiènica, eh, també es fa assessorament, si, bueno, acompanyament amb aquestes persones, es van als llocs conflictius i als llocs de consum. Eh, bueno, tenim, de fet, un, un grup d'usuaris que tenen molta confiança amb, amb el grup de, amb els professionals, també l'Associació de Veïns de l'Hospitalet eh, s'ha implicat moltíssim, ens ajuden a fer els tallers de reducció de danys, els tallers de, per usuaris en actiu. Eh, aquest, bàsicament, eh, amb els usuaris en actiu es, es fa això. Després, per a les persones que estan reinsertant, tenim una comunitat terapèutica que està situada a Reus, que es diu Granja Escola Castellón, i aquí fa, van més les persones que, eh, derivades de centres de la xarxa de salut, eh, volen fer un, un procés de, de, de deshabituació de les drogues. I una vegada que han fet aquest procés, que és de residencial i que és de llarga durada, llavors passarien a la fase de reinserció social i laboral, uh -huh. que és una, mi una mica tornar a la societat amb la seva família, els seus amics eh, i el seu entorn, i, i també cercar, fer formació, cercar feina, fins i tot un lloc on, on viure si no tenen, doncs fa tot aquest acompanyament per tornar a la societat amb uns recursos suficients per enfrontar-se a la seva realitat sense, sense consumir. Uh -huh. Esteu contents amb les, amb les vendes dels quadres eh, aconseguides durant les edicions anteriors? Sí, sí, sí. De fet, eh, potser els últims anys han anat una mica pitjor pel tema de, de la crisi general, però sí que és una iniciativa que és molt ben acollida per, pel públic Eh, normalment a la inauguració acudeixen, no sé, 200, 300 persones eh, i després van, venen visitant l'exposició i sí, bueno, eh, es venen bastants quadres, almenys eh, com a mínim per cobrir un dels programes durant un parell de mesos i que ens dona. Mm -hmm. bueno, a més de recollir fons que permetin dur a terme programes en el camp de les trucodependències i de uh -huh. la sida, la mostra també pretén sensibilitzar la població d'aquesta malaltia? Sí Sí, la mostra és, eh, té aquest sentit eh, plàstic mm, per ser, per, per ser molt atractiu, perquè vingui molta gent, per poder fer arribar el missatge de solidaritat, de no discriminació eh, contra les persones que estan patint aquesta malaltia, que, com t'he dit abans, nosaltres a la nostra associació ho, ho hem vist, ho veiem, eh, ens hem hagut d'acomiadar de molts amics, eh, de moltes persones que estaven a l'associació la, i que mm, malauradament ja no hi són. I, i és, és important que la gent pugui veure que, tot i que ja portem 30 anys eh, nosaltres i altres associacions eh, de lluita contra la sida, encara és un tema molt de moda i no és un tema passat, és un tema que, que, que encara hi ha noves infeccions, eh, a més, no només en grups marginals, sinó també en amb, amb grups molt heterogenis i que és un risc que, que corre tothom i el missatge de, de prevenció eh, ha d'arribar, ha d'arribar sobretot al jovent. Uh mhm. -huh. Doncs moltes gràcies Montse Ruiz per la seva atenció. Esperem que la 19a edició de la, de la Solidari sigui, sigui un èxit, tal com ho ha estat cada any, i que es uh -huh. puguin mhm. recollir els màxims diners possibles per, per ajudar les persones que realment ho, ho necessiten. Moltes moltíssimes, gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Des del primer diagnòstic de VIH-Sida, que data de l'any 1981, s'han produït més de 25 milions de morts relacionades amb aquesta malaltia a tot el món, convertint-se en una de les epidèmies més mortals de la història, juntament amb la malària i la tuberculosi. Malgrat els avenços assolits durant aquests 30 anys, és important destacar que en l'actualitat hi ha 34 milions de persones al món amb el virus VIH, es calcula que a Espanya hi ha, 100, hi ha 130.000 persones que conviuen avui dia amb aquest virus, de les quals 98.000 són homes i la resta són dones, segons dades publicades per Onocida. Malgrat els estudis realitzats fins al moment sobre el i la sida, actualment no hi ha una vacuna que cucuri aquesta infecció. Precisament perquè no existeix a dia d'avui una cura, és molt important la prevenció, en aquest cas, la dita popular més val prevenir que, més val prevenir que curar ens ve com anell al dit per parlar de la sida i una molt bona forma de prevenir-la és estar ben informats sobre el VIH i els seus mètodes de transmissió. Per conèixer aquests assumptes de primera mà, parlarem amb Albert Jiménez, responsable del programa per a la prevenció i assistència de la sida del Departament de Salut. Bon dia. Hola, bon dia. Hola. Les formes eh, més comunes de contagi del virus VIH són a través de la sang i els fluids sexuals d'una persona infectada, però hi ha gent que avui dia encara creu que el virus eh, també es pot contagiar de forma ambiental. És veritat això? Uh, de fet, uh, avui dia uh, s'ha canviat molt la cosa i, de fet, nosaltres tenim baròmetres, com pot ser, per exemple, un telèfon d'informació que tenim, que en aquest cas uh, uh, està adreçat a la població general, uh, eh, joves inclosos, que tenim bastant important de joves que també consulten el telèfon aquest, i precisament és, és, és el contrari, és a dir, si al començament de l'epidèmia la, la, el gran volum de trucades era per demanar informació sobre el tema de, de, de, de l'OVH i de la sida, actualment les trucades estan molt en relació a situacions pròpies viscudes de, de possible risc de, de, de transmissió o d'on fer-se la prova, dir que, que d'alguna manera eh, nosaltres detectem que hi ha hagut un canvi en aquest sentit, vull dir que sí que hi ha probablement algun petit percentatge de que, que puguin desconèixer, però vull dir, jo crec que majoritàriament tant pels mitjans de comunicació com per les diferents vies que, que tenim de, de, de comunicació el, el, la, la gent i sobretot els joves també, les noves generacions també eh, coneixen el, el, el, el tema del, del, del... Sí, quan em refereixo a forma ambiental em refereixo que molta gent, bueno, potser hi ha gent que encara pensa que a través de, inclús dels petons, els estornuts, de la tos... Eh, sí, jo, jo, no, jo crec que aquest, aquest tema no és, no, és, no, és, no és important, vull dir, en el sentit de que la gent sí que està informada, el que és eh, més important en aquest cas és que, a banda de que la gent conegui una mica, en aquest cas, les vies de transmissió, el més important és que incorporin eh, amb ells mateixos eh, actituds i conductes que evitin la transmissió de la infecció. Aquest és el, aquest és el tema en el que estem lluitant per tal, en aquest cas, d'aturar pressió de noves infeccions que tenim cada any. No? El fet de que s'utilitzin les mesures preventives eh, i no només aquests estiguin informats, sinó que ho assumeixin, ho, facin una introspecció i de com era amb, amb, amb els diferents programes que hi ha de d'educació de, eh, a, a l'escola i en diferents àmbits, intentant en aquest cas incorporar aquest element que faci que el, el, el, la persona, i en aquest cas el jove en concret, sigui responsable de les seves accions i adopti aquestes mesures de, de prevenció. No? Uh mhm. -huh. Com són en aquest cas el tema del preservatiu, que és eh, bàsicament l'eina que tenim més efectiva actualment perquè el 80% de les noves infeccions són per, per via sexual. Uh mhm. -huh. Des que et diagnostiquen l'UVH, eh, quant temps transcorre aproximadament fins que es manifesta la sida? Bé, aquest és un tema que també és prou important. Eh, de fet, el, eh, el 40% de les infeccions que es, de, que es diagnostiquen es diagnostiquen en una fase tardana, és a dir, quan ja la, eh, la infecció ha, ha fet el seu estrall en el, en el sistema immunològic, en les defenses de l'organisme, i aleshores això ens indica que aquella persona ha estat infectada a anys enrere. Eh? Vull dir que, de manera, doncs, eh, l'execució no ha estat immediata, sinó que s'ha produït eh, un temps, eh, com a mínim un any enrere, no? I això ens fa pensar que d'alguna manera, bueno, i ens constatem que d'alguna manera pot passar anys des de que, en aquest, que, des de que la persona s'infecta fins que pot presentar els, els primers símptomes de la, de la malaltia. I de quina manera es pot retardar l'aparició de la malaltia? Perdó? De quina manera es pot retardar l'aparició de la malaltia? bueno, en aquest cas, com més aviat es diagnostica la persona i més aviat, en aquest cas, s'inicia el tractament, doncs el pronòstic de la, de la, de la infecció perquè manifesti els primers símptomes doncs es retarda més i això vol dir que eh, eh el sistema immunitari està més fort i pot, en aquest cas, doncs, eh, actuar contra el virus eh, i, a més a més, doncs, el pronòstic és, és, és, és molt més... Seria equiparable d'una persona que en aquest cas no estigui infectada. Mm -hmm quins tipus de medicaments, tractaments o teràpies eh, poden arribar a controlar bueno, l'OVH? De fet, ara tenim un arsenal de tractaments que és molt ampli i aleshores depèn una mica, en aquest cas, del grau de, d'infecció de la persona i també, en aquest cas, de la, del tipus de, de virus, si és resistent o no resistent, tenim un ampli ventall, en aquest cas, de, de tractament que són prou efectius. No? Però el que és molt important és que, en aquest cas, Eh, eh, el tractament no ens ha de eh, aturar a evitar que en cas eh, any rere any eh, hi, hi hagi noves infeccions eh, perquè el que no podem permetre és que hi hagi un gran nombre de persones infectades que tot i que hi hagi un tractament doncs, eh, que no és accent en cas d'efectes secundaris, de toxicitat i que d'alguna manera eh, mimba també una mica en aquest cas doncs, el, el, el, el, la, la, la qualitat de vida de la persona en el sentit de que encara el tema de la ciberexpiració és, és, és, és evident i, i en aquest cas doncs, el fet de, de, de fer un tractament i, de, i, de, i de, en aquest cas doncs, no, no comentar-ho, no poder comentar en el, en el teu entorn i perquè és encara és un tema que, que, que pot estar discriminat a nivell social fa que eh, no, no hagin de permetre que en aquest cas i evitar al màxim el, el, el, les noves infeccions que es produeixen a Catalunya cada any, que són al voltant d'unes 700. Mm -hmm. Hi ha símptomes que denoten que una persona està infectada per l'OVH? És que no ho sento massa bé, eh? Sí? No, perdona, hi ha símptomes que denoten que una persona està infectada pel VIH? Sí, sí, sí, hi ha, uns símptomes que són molt, molt lleus, eh, que a vegades poden ser molt, molt, molt similars al d'una eh, grip o d'un constipat, eh, i aleshores eh, aquests passen desapercebuts en el sentit de que eh, s'inicien però després desapareixen, Eh, eh, però, esclar, després n'hi ha uns que són molt evidents i que són, doncs, el que diem, són malalties indicatives de que ja hi ha hagut una eh, davallada del sistema immunitari que en aquest cas doncs, eh, poden ser bueno, eh, diferents patologies infeccioses, tuberculosis, pneumònies, eh, certs tipus de càncers també. Eh, el que sí és cert és que avui dia, amb, amb, en aquest cas, amb, amb, amb, eh, la persona ja no es mora amb el tema del tractament i sí que això fa aflorir aflu diferent patologia que en aquest cas, eh, o malalties que en aquest cas doncs, poden anar eh, a, a, associades al, al tema de la infecció. No? Uh Quina és la prova com irrefutable per esbrinar si una persona té l'UVH? Bueno, avui tenim, eh, avui tenim un tema dels anàlisis de, de sang, eh? que en aquest cas doncs, eh, són en aquest cas, molt fiables i i, i, i en aquest cas on doncs detecten la infecció i a més a més tenim diferents estratègies per acostar el tema del test ràpid, que en cas és, eh, és ja el convencional que, es, que s'ofereix des de els diferents dispositius sanitaris, però eh, hi ha un, el test ràpid que s'ofereix en aquest cas eh, amb, amb àmbits que no són estrictament sanitaris, però que, però que poden estar molt relacionats, com pot el tema de les oficines de farmàcia, o molt important també ja des de fa molt temps pel tema de les ONGs que estan molt especialitzades en aquest, en aquest tema de, del diagnòstic ràpid. Uh -huh. Dels 30 anys d'història que ja té la SIDA, quins són els avenços mèdics i científics que s'han assolit fins ara i els reptes que, que encara queden per aconseguir? Bueno, de fet, eh, difícilment a la història de la medicina hi ha alguna infecció o alguna malaltia que amb tan poc de temps s'hagi, eh, en aquest cas, doncs, identificat el, el, el microorganisme que l'ha produït, el tema de poder en aquest cas saber com es transmet, el tema de, de, de trobar una prova diagnòstica que també sigui que fiable i el fet sobretot del, de, de trobar tractaments el més aviat possible. Vull dir que d'alguna manera això ha estat eh, una, un, un, un, una creu d'obstacles però que s'ha en aquest cas eh, aconseguit en, amb molt poc temps comparat amb altres, amb altres malalties. No? que eh, aleshores eh, això és el, són els, el, el que s'ha aconseguit fins ara. Els reptes bàsicament serien pues, el que estàvem comentant una mica, no? evitar noves infeccions, és a dir, en aquest cas de eh, intensificar les estratègies de prevenció per evitar que en cas cas apareguin noves infeccions, eh, bàsicament amb el tema de l'utilització del preservatiu, conjuntament amb tot el tema d'educació sanitària que han acompanyat, el tema també, en aquest cas, de detectar aquelles persones que no estan infectades, que estan infectades i no se saben que estan infectades, a través de la prova, de costar la prova en aquest cas a, a la promoció, el fet lògicament d'aquestes persones que estan infectades de trobar algun tractament que ja sigui molt més efectiu del que és ara i, i una vacuna que també en aquest cas eh, eviti la, la, la, la progressió de la, de, la, de la infecció i altres aspectes que també són importants que seria eh, també en aquest combatre el tema dels perjudicis l'estigmatització i la discriminació de les persones eh, que en aquest cas eh, viuen amb el, o conviuen amb l'ODH tema que, que tot i que ha millorat a, eh, al llarg d'aquest temps encara continua sent, sent present no? Doncs, bueno, moltes gràcies Albert eh, Jiménez per aclarir algunes de les confusions que la gent té sobre aquesta malaltia i donar resposta a altres qüestions que, que desconeixíem. Gràcies. Bé, voldria fer en tot cas un, un una, una uh mhm. -huh. observació, és el fet de que eh, eh aquests anys són els 30 anys del primer diagnòstic de casa de sida i aleshores uh mhm. -huh s'han muntat una sèrie d'activitats que són prou, prou rellevants mm -hmm. i en mhm. aquest es concentren en l'edifici del rellotge, que això és a, a l'escola industrial, allà al carrer Urgell, on hi ha tota una sèrie d'exposicions i activitats que convidem en aquest cas que us hi acosteu per poder, en aquest cas, doncs, eh, veure una mica més de prop que és el, que en aquest cas el que s'ha el que s'ha avançat i el, els reptes que encara queden per, per aconseguir doncs si animem a tots els oients que, que ens escolten a que, a que existeixin aquestes activitats. Moltes gràcies. fins, fins al dia 9 de desembre. Eh? Uh -huh. Molt bé. Doncs moltes gràcies per la seva atenció, Albert Jiménez. A vosaltres, eh? Val, Des dels mitjans de comunicació, sanitat, escoles i diverses entitats solidàries s'han creat campanyes i programes de prevenció no només per conscienciar i fer reflexionar la població sobre aquesta problemàtica, sinó també per denunciar la discriminació social que moltes persones infectades pateixen, quan la sida és aliena a la teva persona, és molt fàcil parlar sobre aquesta malaltia, però quan et toca conviure amb ella segurament és més difícil parlar-ne, sobretot pel rebuig que desgraciadament avui dia encara genera a la societat. Exclusió social, normalitat i ganes de viure. Aquestes tres paraules són les que millor defineixen la història d'una dona que li van diagnosticar el virus VIH a l'any 86. Per motius personals, no revelarem, no revelarem la seva identitat. Ella va tenir problemes de drogo... dependències i després de rehabilitar-se a un centre va trobar l'oportunitat d'entrar a treballar a una associació que lluita contra les drogues i la sida. Per nosaltres és un plaer que ella ens vulgui fer partícips de la seva història. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿podría explicarnos cómo contrajiste el virus VIH y cómo descubriste que lo tenías? Eh, bueno, pues eh, yo cuando era muy jovencita tuve unos tuve más eh, heroína en los años 80, 84 más o menos, y, bueno, pues en ingreso hospitalario eh, me lo detectaron, o sea, por consumos de, heroína intravenosa, eh, fue la vía de contagio y, me enteré más o menos eso en el año 86 en un, en un ingreso hospitalario pues para hacerme una revisión y tal y me hicieron la, la, prueba esta y, ahí, a partir de ahí me enteré. Cuando te enteraste de la noticia, ¿cuál fue tu primera reacción? Eh, pues muy mala de quererme morir, realmente, porque eh, que en el año 86 no había ninguna información, el propio médico que lo, me lo diagnosticó era un médico de medicina interna, creo que fui el primer caso que se encontró entonces, eh, la manera de cómo me dieron la noticia y todo, pues fue bastante, porque lo primero que me dijeron es, eh, pues no compartas esto mm, con nadie, no se lo digas a tu familia, porque no te van a poder ayudar, pero bueno, pues les darás un disgusto muy grande y tal, y no vas a poder tener hijos y no compartas cuchillas, no, o sea, todo fue un, pues como un jarrón de agua fría que además eh, realmente, claro, lo poco que se había oído en esa etapa era que, que las personas morían en, dos meses, dos meses. Entonces, bueno, la primera sensación fue, yo era muy jovencita y la primera sensación fue de que me iba a morir en muy pocos meses, con lo cual esto quizás incitó más mi consumo a las drogas eh, y estuve otros dos años hasta el año 88 que decido irme a un centro a, tratar el problema que tenía de drogodependencia, pues esos años eh, realmente estuve consumiendo mucho más, lo que pasa que llegó un momento que, pues que me di cuenta de que tampoco era tan fácil morir y que quizás tenía que luchar a pesar de que me sintiera sentenciada de muerte y, eso es lo que hice, ¿no? O sea, me fui a un, a un centro en el año 88, me tiré allí tres años, y, y, bueno, y salí de allí con otra perspectiva. Además allí pues pude compartir mi vida con muchas personas que estaban afectadas por esto, con lo cual me di cuenta que no era la única persona que no estaba sola en el mundo, sino que había muchas personas afectadas y, bueno, y esto quizás me despertó un espíritu de lucha y de, y de no sé, de, planteármelo de otra manera, ¿no? Y, es lo que te digo, y luego a partir de... Estuve tres años en un centro y a partir de ahí, pues bueno, eh, empecé una nueva vida en una ciudad diferente y, bueno, y ya está. Y, he continuado viviendo 25 años, creo que son mm, sin mayores problemas. A ver, eh, tomo una, una medicación, mm, me hago un par de analíticas dos veces al año y por el resto, vamos, no tengo ningún problema y, y vamos, trabajo como una persona normal, madrugo todos los días, hago una vida de lo más normal. Sí, precisamente mucha gente piensa que las personas que, sufren esta enfermedad eh, no pueden llevar una vida normal, saludable como la de cualquier otra persona. A ti desde que te diagnosticaron el VIH, ¿tu estilo de vida ha cambiado en alguna cosa? Eh, a ver, eh, bueno, ha cambiado, cambió pues en, este tipo de cosas. yo eh, me cuido, me cuido muchísimo más, evidentemente. cuido mis, mi alimentación, mis horas de sueño y demás, pero luego por, por el resto, no sé, o sea, quiero decir que hago una vida completamente normal, o sea, trabajo muchas horas fuera de casa, otras tantas en mi casa y y no sé, o sea, no, no, ha cambiado, no ha cambiado nada, o sea, no considero que haya cambiado nada. ¿Qué ha significado para ti eh, bueno, estar en la asociación donde ahora trabajas? Hombre, para mí eh, eh, eh, fue un punto de apoyo muy importante en los inicios. O sea, fue, pienso que he tenido mm, muchas cosas a mi favor. Yo he tenido un apoyo familiar. O sea, mi familia me, me empujó mucho a que yo me fuera a tratar el problema de la drogadicción y, cuando salí del centro me, siempre he tenido el apoyo y demás, ¿no? Y entonces luego, bueno, pues eh, yo había conocido en el centro donde estuve unas personas que, que eran de aquí de Barcelona y que estaban vinculadas a un centro mm, bueno un centro ambulatorio de la Diputación de Barcelona que fue quien nos dio infraestructura en los primeros tiempos para poder eh, montar, montar la asociación y poder empezar desde cero. Y, y, bueno, yo llegué prácticamente aquí al año de estar constituida la entidad y bueno, pues desde entonces ha sido luchar, luchar por poder, bueno, pues por poder ayudar a otras personas que, que pudieran estar en la misma situación que nosotros habíamos estado anteriormente, o sea, dar la esperanza de que se puede salir, de que se puede salir de las drogas y de que se puede vivir con el HIV y que y que no tiene por qué ser ningún impedimento para, para poder llevar una vida normal o lo más normal entre comillas. A ver, yo sé que uno de los problemas que se encuentra mucha gente, pues que cuando tienes un trabajo normal, pues si tienes que ir al médico, hacerte análisis, pues bueno, esto es un poco ya un, una tara que tienes que a lo mejor esconder, ¿no? Depende de dónde estás trabajando, pues a lo mejor lo tienes que ocultar y tienes que estar sufriendo porque tienes que ir al médico y faltas un día de trabajo, pero vamos, tampoco tampoco son tantos días y tantas ausencias, ¿no? Bueno, pues como has comentado antes, eh, el respaldo de tu familia, eh, ¿contaste con él? Sí, desde el primer día, desde el primer día. Además, eh, siempre me he sentido muy apoyada en aquellos momentos en el año 86 que realmente por, por, desconocimiento había pues bueno mucho rechazo porque incluso en los hospitales eh, era horroroso porque te ponían las sábanas de papel todo se tiraba se tiraban los camisones se tiraba todo pues yo no yo no yo en mi casa jamás sentí ni que me pusieran una, una cuchara diferente ni nada al contrario mi madre fue una persona que me dio muchos ánimos que me decía mira olvídate de todo esto eh, que vete a saber tú si no se sabe nada del tema, o sea, mm, mensajes esperanzadores que yo en aquellos momentos pues los necesitaba, los necesitaba porque veía mi vida hipotecada, o sea, estaba viviendo diciendo voy a durar tres meses, voy a durar un año, no se sabe. Entonces, bueno, hasta el año 95 que empezaron los empezaron a salir los combinados, los tratamientos, porque hasta el año 95 Mm, había dos retrovirales en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que, que hacía resistencias al retrovir este, la ZT que, había, pues ya no había nada más para darle a las personas, con lo cual pues claro, aquí el problema es que si tú no te, no te medicas, esta enfermedad en realidad es una inmunodeficiencia. Quiere decir que el momento que tu cuerpo se queda sin defensas. Y si no tienes defensas, pues un catarro, o cualquier enfermedad eh, aparentemente normal, que en una persona normal no sería nada, pues en una persona que no tiene mm, que, tiene su sistema inmunológico completamente deteriorado, pues puede eh, acabar en una neumonía incluso en la muerte. ¿Temes explicar tu enfermedad a alguna persona que has conocido por miedo al rechazo? Eh, sí, sí. O sea, vamos a ver. Yo mm, he tenido la gran suerte de, esto de trabajar con personas que trabajan en el campo de la drogodependencia y, de, y del HV, con lo cual no he tenido ese problema a la hora de manifestarlo en mi lugar de trabajo ni con mi familia, pero bueno, mm, pues no se lo cuento ni, no sé, ni a las vecinas, ni a gente que digo, bueno, pues que no le importa y que, y que a lo mejor encima pues esto puede Generar un rechazo que prefiero evitarlo y no tenerlo que vivir, porque el rechazo, desde luego, es una cosa muy dura y hoy en día pienso que todavía eh, sigue existiendo y mucha gente tiene miedo de decirlo pues por miedo al rechazo. ¿Has tenido problemas con tus parejas sentimentales debido al VIH? Pues mira, no, porque realmente solamente he tenido dos parejas con las que he convivido y las dos han sido, o sea, las dos han sido portadoras del, la HIV. O sea, que no me he encontrado en esa situación, pero pienso que si mm, la hubiera tenido que vivir se me hubiera hecho muy duro. Ya para acabar, me gustaría que, que, dieras algún consejo a la gente, sobre todo a los más jóvenes, para, para evitar esta infección. Pues, hombre, yo sobre todo a la juventud lo que les diría es que en las relaciones sexuales utilicen el preservativo porque en la juventud, a ver, eh, eh, a veces hay bueno, pues cambios de pareja con mucha frecuencia y tal. Entonces yo pienso que hasta que no se conoce muy bien a una persona, que aunque te creas que lo sabes todo, mm, no puedes saber si esa persona ha tenido otra relación con otra persona que lo tenía y la ha contraído y no lo sabe, que eso ocurre muchas veces y se acaba haciendo una cadena de contagios. Entonces yo sobre todo a la gente joven le diría que utilicen preservativo en todas sus relaciones sexuales y que es la vía, creo, ahora mismo mayor de contagio, ¿no? El, en personas heterosexuales eh, y por relaciones sexuales. es la vía mayor de contagio hoy en día. Porque, bueno, en el campo de las drogodependencias hay mucha información. Nosotros con personas drogodependientes ya trabajamos los intercambios de jeringuillas, el, bueno, pues es que si se han de drogar, que lo hagan con unas medidas higiénicas y, y hoy en día se les facilita menos la droga, se les facilita todo para que lo hagan con el, el la mayor Y, y, vamos, sobre todo a la juventud... Eh, utilizar el preservativo siempre en las relaciones sexuales. Muchas gracias por explicarnos con tanta naturalidad tu experiencia, de verdad. Realmente tu testimonio puede ayudar a muchas personas que se encuentran en tu misma situación o a otras muchas que, que aún están a tiempo de prevenir esta enfermedad. Muchas gracias. Nadie que Venga, adiós. Gracias. Tal i com us hem comentat abans, la 19a edició de l'Art Solidari contra la Sida, que acull Can Fabra, estarà oberta al públic des del 2 fins al 20 de desembre. Encara teniu molts dies per endavant per gaudir d'aquesta mostra. Per aquells oients que encara no ho sàpiguen, Can Fabra es troba al carrer del Segre número 2432. Des de tot un poble volem rendir homenatge a totes les lluites contra la sida dutes a terme durant aquests 30 anys. És hora que respectem d'una vegada per totes la malaltia de la sida. No hem d'evitar les no hem d'evitar les persones que tenen la sida, remei que alguns defensen per no contagiar-se, simplement hem d'evitar les pràctiques de risc. Tan fàcil com això. La sensibilització de l'UVIH-Sida no és qüestió d'un sol dia. Aquesta tasca ha de ser constant en el temps, perquè algun dia puguem dir que aquesta epidèmia ha desaparegut definitivament. Molt bé, doncs fem una petita pausa i tornem.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 I tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic en Prosper Puig, que pertany a l'eix comercial de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs això, ens agradaria que ens expliquessis com va començar ahir la campanya de compres de Nadal. Bé, molt bé. Bueno, i la nit es va fer aquesta nit que es fa cada any, no? uh -huh. de, mhm. de comerços oberts fins a la una de matinada. Sí. De totes maneres, bueno, més que res, veiem com es presenta la campanya de Nadal, no? Uh mhm. -huh. que esperem que es presenti bé. Encara que tenim un parell de hàndicaps, no? que és la renta disponible de les persones, uh mhm. -huh. i després també la confiança, que tampoc és una cosa que anem sobrats. De totes maneres, bueno, pensem que aquest any anirà un centímetre millor, millor que l'any passat. -huh. I des de l'eix comercial de Sant Andreu, eh, com, com veieu el fet doncs, que ja hagin encès les llums de Nadal i que la gent doncs, sortia al carrer... Doncs, Home, per... això sempre sempre activa una mica, perquè la mhm. gent, en el moment que veu les llums obertes de Nadal, ja, ja, ja se sent amb esprit nadalenc, no? I això, vulguis o no, sempre incentiva les compres. Uh mhm. -huh. eh, ara, ja et dic, el que és important és saber la renta disponible que té la gent per dedicar-hi aquest tipus de compres. Jo suposo que el que és el tema d'alimentació anirà molt bé i el que és els altres temes poden anirà una mica més justet, però penso que mm. anirà bé aquest any. Perquè la crisi i les retallades poden afectar d'alguna manera? Home, evidentment, evidentment. Mm -hmm. Si la mm-hmm. gent té menys cèntims a la butxaca o es pensa que hi ha inseguretat amb la feina, doncs, clar, el que fa és retreure's a l'hora de consumir. Això mai ens va bé, no va bé ningú. Mm -hmm. I això és el peix que es mossega la cua, és dir, si no hi ha consum eh, no s'incentiva l'economia, no, no hi ha més contractacions de treball, hi ha més atur. És dir, el que ens mm. interessa és que eh, la gent consumeixi, no? El que passa que, ah. clar, quan una casa, una família i amb mancances, l'únic que es fa és cons consumir amb coses superflues, es va a lo més, a lo més essencial. Mm -hmm. I aquí a Sant Andreu, quin, quins són els carrers que han estat il·luminats? Bueno, Fabra i Puig, mm -hmm. eh, Sant Andreu, Malats, eh, Rubén Darío, eh, 11 de setembre, i segur que me'n deixo alguns més. Sí, mm. si podíem dir-ho que és el més, el, el més comercial. Mm. I les llums que s'encenen, eh, això se'n fa responsable l'eix? Sí, sí, l'eix és, eh, els comerciants són els que paguem la llum, el que l'Ajuntament l'únic que es fa, que, fa, que assumeix és el cost del consum energètic. S'està mm. fent amb leds, per tant el consum és molt baix. Mm-hmm. Aquest any hem aconseguit mitja horeta més, eh, que això també fa pues, doncs, que, que puguem optimitzar una mica més la inversió que representa posar les doncs, llums de Nadal. Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta campanya de, de compres de Nadal. Molt bé. Escolta, em deixes fer una falca, ja que estic en directe? <laughs> Vinga. <laughs> No, és que dissabte aquí a l'Eix Comercial fem fem una vedella rostida d'una bruneta del Pirineu, vull dir, esteu tots ah, sí. convidats. Coincidint amb eh? la festa major, com cada any. Sí, a la... sí. sí, per la festa major, perquè estem de festa major nosaltres aquí. Uh mhm, -huh. eh? sí, sí. Per tant, ja, ja l'he colat. Molt bé. Vinga, gràcies. <laughs> Vinga, gràcies. Adéu, adéu. A tu, adéu. Molt bé, doncs totes aquestes, i tots aquests actes que s'estan realitzant per la Festa Major, doncs a cada hora teniu informació a través de la nostra emissora, a través del 91.6 de la FM Radio Trinitat Vella. I ara el que farem tot seguit és intentar eh, doncs això, aconseguir algun, colar algun acte, tal com feia precisament <laughs> des de l'eix comercial, doncs nosaltres també intentarem colar algun acte i direm que dintre de la nostra agenda hi ha l'exposició de fotografia Sant Andreu en un clic que realitza el Centre Municipal de Cultura Popular al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit l'exposició de fotografia Sant Andreu en un clic mostra de les fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un clic basat en la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2010, l'entrada gratuïta. Molt bé, i encara tenim alguna, una mica de temps per poder dir alguna altra cosa, i és que es celebra el Dia Internacional de la Violència vers les Dones, eh, amb una exposició itinerant que, que porta per nom Volem un univers per tu, un univers sense violència de gènere. El Centre de Formació d'Adults Pegaso, al carrer Segadors número 2, us ofereix aquests dies i dins les activitats del Dia Internacional de la Violència vers les Dones l'exposició itinerant Volem un univers per a tu, un univers sense violència de gènere, L'exposició és de dilluns a dijous, de 10, 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre i divendres de 10 del matí a 1 del migdia i l'entrada és gratuïta. Doncs ens queda pràcticament un minut. El que hem de dir és que aquests dies està realitzant la representació de l'obra de teatre La maternitat d'Elna al Sant Andreu Teatre i també, com cada dijous, Pinxa però no mata càrrec de Duo Floret també al Sant Andreu Teatre. Doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, a eh, donar les gràcies a Mari Carmen Aguilar per la seva presència avui en el nostre programa, també a Cristina Paniello, a Cristian Roldan i a Jordi Garcia. Que passeu una molt bona tarda. Adéu.